Euskal Hospitale Zentruari eh, lotuak diren eh, zaharretxek greba mugimendua abiatuko dute, hasta arte untan, eta horren aipatzeko begurekin dugu naia bezona egunon. Egunon! Zu zira, azparneko lagazkena zahetxean lan egiten duzu, mezortzi urte, orain, nola ikusten duzu uh, goera, gaur egun, ez da gaurkoa, behitasun bat, eh? zahetik orain eh, badaulako gainditze bat mutujera iristen den egoera bat. Ebe, egia da, pentsatzen dut, eh, COVID-ak duela, mm, nola eman, argitaratu egoera hori, badu urte, jaten duzu, bezala, urteak eta urteak egoera eriden dela txartzen, eh, jende gutxikoa dute zahetxeetan eh, lan egiteaz, ez du, eh, ez du gogorik ematen, eta egia da ere pagen alde e, biztiki gutxi guti pagatuak zirela. Hor, covid izan ditugu e, e, paga obeagoak eta hori baina zeiltasuna iniz ditugu jendeak eto jaraztea, zen da egoera oso txaja dugu, lan egiteko baldintzak oso, txa, txajak dira eta eta gertatzen dena ere da ez ditu tela ematen jende aski eh, kopuruak ez direla aski handiak eh, uh, jende ongi okupatzeko jendeetaz. Jaten duzu, jendeak ez badutu jinain, nola justuki eh, jende gehiago eman lan, lan egiten ez da badarazo bat, hor bada... Nik personalki pentsatzen dutena gauza da eh, gure formakuntzetan erizaina edo etzuainant edo besteetan hainitz hitz egiten dugu dumanitu jende eta okupatu ongi okupatzea eta hori dena eta gauza da, hori da formakuntza, teoria eta hilatzen zarenean lanean, ebe jendea falta da, fite egin behar da, ez duzu denborarik, eta hori jendea zailtasunak ematen dituzte, eta bizitzeko gero eguneroko bizian, gaizki sentitzen zira, e, ikasi duzu manera bat lan egiten, eta ez izin duzu eh, hola lan egin, donk zuretzat eta azkenean basoa zen aski duzu, donk, pentsatzen du nik jadanik eta departamenduak eta estatu frantsesak ematen bazituzten kopuru aski handiak ongilan egiteko jendeak behik zirela zena. Jende gehiago balin bada, kopuruak handiagoak balin badira, ez da diru arazoin bat, bon, bai, ba, bada beti diru arazoina ere, behinan jende gehiago bagine Etorri, et, etorriko ziren lan egitera, zena pentsatzen baduzua, ah, gehiago gira ongi lan egiteko, be azkenan lan egiten alko dut ikasi duten bezala eta nahi duten bezala arduratu jendeetaz, eta niretzat hori da gauza nagusia. Bar dira kopuru horiek upatu jende gehiago eman lan egiteko, bueno, ba, goera hobetzeko. Zor, ari gira erraten eh, eh, zela dela, egora zela dela, baina uh, konkretuan aipatzen da, zakit, uh, amak minuta dituzela, uh, garbitzeko hori egiten dela, zakit, amak aldiz egunean, konkretuki praktikan zer da uh, komplikatua zaila. Alor, nik itzegin dut eri zein bezala, egia da, hor ikusten dut guk uh, baditugu larogoita mabi zahar nere zahar etxean, eta hor urte astapenetik, hilabetean izaten aldira, ama bost, ala ogoi egun, nun erizain bat gira bakarrik egunean zehar. Egan nahi du erizain bat, laro goita eta zarduratzeko, tratamenduak emateko panzamenduak egiteko, trantamenduak azkenean behar dugu dena segitu, ezin dugu denbora berean, diende guztiak sortzietan eh, tratamenduak dituzte, ez dugu denak betan ematenak. don hori horrek upatzen du irriskua faltak egitea, eh, eta horrek du, horrek ditu diendeak gaizki ematen, elduzira lanera, beldu jarekin, bakizuet zirela aski izango, gaizki egingo duzula, beldu jaduzu zuk falta egitea, diende jendeak eta zaharrak eta gaizki, eh, gaizki tratatzea, azkenean hori da, nola jande, la maltretanze ez baduzu nahi ere, fite egin behar duzu beti, jendeak um, ematen dituzu, zu irriskoan ematen zira, zure diploma eta guzti engaiatzen dituzu, eta horrek du egiten egiten zailtasunak, neskentzat porlezet soainant, ebe da, azkenean eh, guti dira, donc ebe barko da ikusi jendeetan, eh, gaur ez ditugu denak altsatzen al, nor altxatzen dugu, donk hori behar da altxatu hori? Oetik hori. Oetik, oetik, parkatu mm. bai, oetik altxatu egun guziz. E, gaur e, e, iru izan hor de e, ogoita marrentzat, ebe bigira edo bat zer egiten dugu, nola antolatzen gira, eta behar da zure buruan psikoki horrekin lan egin, ere pentsatu, hala, e, zingo duzula zure lana ongi egin, gaizki zira, gero hainitz naut, eta eta hortan erortzen dira langileak, eta bara, gero joaten dira, zena izin dute gehiago lan egin. Mm. Aipatzen zinuen eh, langileen kopurua berzela eh, emendatu, igo, batzuk epatzen dute ere, be, oak estea hori eratera bide bat da? Bai, pentsatzen dut hori atera bide bat izaten alda, ze, jaten zuten bezala, zen da ez gira aski eguneroko lanaren zat, momentu batez, ubidira, dira, be, eh, eh kupuru, fen, oeak etxi jende gutxiago izateko eta ongiarduratzeko eh, hor diren jendeetaz. Uh, Ala ere, galdera bada, eskuratzen dut, jende batzu, eskuratzen dut diadanik edo ez? Momentuz ez, gure zaharretxean ez, momentuz ez. Izan dugu garai bat a eta gero, baina eh, nun ez ditugu eh, feo gambarak etxirik utzi ditugu, baina bazen protokoloen arabera eta guzti ere, eta egia da ere eh, langileetan ez ere iz, ukan ditugu lakokasuak eta diende oino gutiago zen, no, hortan izan bat ditu ba, utxak, um, ez ginituen behitze betetzen. Me ira hundu, ila bete bat eterdi, hor urtea ukanditugu penean, ukan ditugu kasuak urta eta utxailan. Me gero behitza asidira betetzen, beti dirua behar baita. E, eh, ziberda da ere behar ba, e, gure populakuntza idela zartzen, eta gero ez da zart gehiago kanen ditugula zuzuti euskal egiuntan, eh, hori ere kondutan hartu behar da. Bai, hori egia da, biziki eh, ahazoin duzu, zena hori da baby boom eh, ko jende horiek denak atsemango dira denbora berdinean, eta hori da ez dugu bat pentsatzen aiei nola kupatzen alko gira aietaz, eta ikusten duzunean orain zenbat jende fal, langile falta den, pentsatuz jende guzti horiek ailatuko direnean eh, hor eh, zahar nola egiten alko dugu. Angreba mugimendua astarte honetan eh, abiatuko da e, zahar etxe publiko hauetan, ospitaleari lotuak direnen artean, zer da esperantza horrekin, ez tale angreba mugimendua, eta noren eskuda aterabidea sustut? Aterabidea ez dakit orain pentsatzen dut aterabidea ARS eta gorago estatua, estatuari dela, orain ari dira erretretaz eta hitz egiten, be, pentsatzen dut serioski behar direla, uh, orain eh, ditzonte, l'autonomi eta hortaz okupatu, baina... Uh, egia da, iei dela gauza bat egite, o hartzen gira eh, eh, ospitaleko zuzendariak ere, momentu batez eh, berak ere eskuak lotuak dituela, beti diru arazo, arazoak direla, eta gorago dela eh, ardu bada, badakitok jaten zu greban direla bai, bai honako ospitalean, ere egin dute eh, un de, de, de, dute de, de mise en danger, jaten ginoen bezala, hori da, langile guti dinean, zure eh, eh, erantzunkizunak eh, hartzen dituzu eta bakarrik, bakarrik zarenean horiek hartzeko, behar, voilà, er, gaizki, zate, gaizki zira, erraten zuten bezala, eta ze burnout eta horiek hortik, hortik eldu dira. Eta mila esker gainetzen nahi abezonak. <laughs> Mila esker zuri.